skupinom, sa još jednom skupinom ljudi od Tabijina i došli su sa ciljem, imali su namjeru da se sretnu sa Omerom radijallahu anhu. <clears throat> A Omer radijallahu anhu, a Omer radijallahu anhu je imao praksu da je uglavnom e, družio se, e, boravio u društvu e, a kako prenosi i, i ljudi koji su koji su imali svoj poznati po, zdravom razmišljanju i stavovima koji se mogao koristiti u upravljanju kada je naravno za, njegov, za vrijeme njegovog hilafeta. Između ostalih bio je među njima i i e, i e, Ujejne ibn Hisn. I on je bio od tih koji su, e, koji su boravili u šuri ili grupi ljudi s kojima se savjeto Omer radijalahnu. Uglavnom, ovi koji su došli sa strane zatražili su da, da im on posredio da se sretnu sa Omerom radijalahnu. I razgovaraju sa Omerom u Jejne i pristaje Omer radijalom da se sretne sa njima da vidi šta je njihov problem. <clears throat> pa kaže Abdullah ibn Abbas, on to prenosi, pa kaže kada je ušao <clears throat> bratiš njegov kada je ušao kod Omer radijalahu anhu, kazao njemu, kaže jebna al-Hattab, fe wallahi tu ma al đezle wala tahkum bejnila bil adl. Znači, odmah ga je počeo da ga kritikuje, da ga kori. I rekao, tako mi je Allaha, ti nama ne daješ onoliko koliko trebaš da daš. I ti ne sudiš među nama pravedno. Naravno, ovo da kaže da je rekao nekom drugom, jel, nakon četvorci pravednih halifa, pa hajde, može, može, može se o tome i govoriti. A da kaže Omer radi anhu, za koga su posvjedočili i nemuslimani da je bio jedan od najpravednijih vladara koji postao u historiji. Ovakva reakcija, ovako, ovakav nastup je izvazalo reakciju kod Omera radi anhu da se naljutio. Ne samo da se naljutio, nego kaže hemme bihi. Htio je da ga da ga udari, krenuo prema njemu. <clears throat> A onda je reagovao ovaj koji je posredovao za njega. Posredovao i njemu kaže, ja emir mu'minin o emire pravovjernih, i spomenu, e, spomenu kuranski ajed. Hudil afve, wa'mur bil urfi, wa anil džahilin. Kaže, e, hudil afe to znači ponašaj se, budi blag. I preporučuju ljudima ono u čemu je hajr i kloni se džahila neznalica, kako je došlo u ajtu, koji je objavljen narodno poslaniku, sallallahu alaihi wa sallam. I kaže, on kaže, one hada minel džahilin, kaže, ovaj koga sam ja doveo, znači on nije znao da će se on tako ponašati, njegov rođak. Kaže, ovaj koga sam ja doveo, on je džahila. A u došlo, kloni se džahila, neznalica, prijeđi Kaže, Wallahi, ma džavezeha Omer, hine talaha alihi. Kaže, kada je proučio taj ajet i rekao mu, što mu je rekao, Omer radijallahu anhu je stao. Kaže, wakane waqafan inde kitabillah. A Omer radijallahu anhu je bio od onih koji bi stali kod Allahove knjige. Znači, kada se upozore nekim kuranskim ajetom, nešto što je vezano za konkretnu situaciju, zastao bi. Ono što ga je sprečavalo da reaguje kako je reagovao po svojoj prirodi, to kada vam se spomeni šerijatski tekst. I bio od ljudi koji staju kada se upozori sa ajetom, sa hadisom. Ovaj primjer E, znači ovaj hadis, navodi ga Buharija svom sahihu, a sa njim učenjaci dokazuju to kako e, osoba treba da se ponaša prilikom vođenja e, nekog dijaloga, razgovora, rasprave i tome slično u komunikaciji s drugim ljudima. Odnosno, da ima samo, kont, samo kontrolu, da nefs, da vlada sobom, da ga ne uzme Hamas ili bijes ili sržba i tome slično. I ovo je klasičan primjer i najbolji primjer ako Omer radijalahon, onaj koji je bio poznat po uh, ljubomori i brzini reagovanja, pogotovo radi, radi pravde, radi istine, ako je se on ovako uh, samo kontrolisao, onda je znači preći uh, da mi koji, koji nismo na njegovom stepenu po pitanju ljubomore za vjeru. Ovaj hadis navodim kao uvod u tematiku koju smo večeras naslovili, a to je dijalog i rasprava. O ova dva, ova dva pojma, koji se zove u arapskom jeziku hivar i džedel, e, došlo je e, došli su, došli su određeni širijski tekst, kuranski ajeti i hadisi koji govori o ovoj temi. I ovo je ogromna i duga tema. O njoj su napisane određeni studije, e, čak učenjaci u stara vremena su pisali o ovoj temi, iz usuli fiqha čak, o tome kako se vodi rasprava, kako se vodi dijalog, o čemu treba voditi računa i tako dalje. E, tema je jako opširna, e, imamo uh, razne vrste dijaloga i rasprava. imamo ono što je došlo u širijetskim tekstima pohvaljenu, pohvaljeni dijalog ili raspravu. Imamo pokuđeni i zabranjene dijaloge i raspravu, onda dijalog i može biti između muslimana, među muslimanima, dijalog i može biti između muslimana i nemuslimana, između, između muslimana i kafira. I, ima svoje razlike u svim ovim, eh, u svojim ovim podjelama. <clears throat> Nije cilj da govorim o svemu ovo pojedinačno detaljno. Eh, meni je namjera večeras da spomenemo određena pravila, određena pravila kako bi neko od nas trebao da se ponaša prilikom vođenja dijaloga i rasprave. Naravno, mi govorimo u vjerskim pitanjima. Znači, dijalog i rasprava mogu biti i u nevjerskim pitanjima. To je tema za sebe. Mi ovdje govorimo o vjerskim pitanjima. I to je ono što bi musliman trebao, znači da otprilike ima neko osnovno poimanje kako da se ponaša Eh, a mi, eh, kako se ponaša u situaciji kada vodi dijalog i raspravu eh, o nekom šerijaskom pitanju. Ova tema je povezana sa onim ciklusom predavanja koje smo imali, a to je opoženje sa neistomišljenicima. Znači ona je kao dođe kao nekak završetak, završetak govora o toj temi. Jer svo ono opođenje sa neistomišljenicima na kraju se svodi e, koji je vid komunikacije između mišljenika, uglavnom je to razgovor, znači dijalog ili rasprava. Znači svodi se na ovu temu. A dijalog i rasprava, neko će reći, pa dobro, gdje se to kod nas? Gdje mi u praksi imamo dijalog raspravu? Znači svaki vid razgovora među nama, e, bilo preko, bilo, bilo lice u lice, ili sad preko društvenih mreža, preko interneta i tome slično, bilo koji vid razgovora, komuniciranja, govora o vjerskim temama, potpada pod ovo, ili dijalog ili raspravu. A mi to dobro znamo, koliko je pogotovo rasprava danas u zadnje vrijeme, kako se pojavio ova, ovaj fitnabook, ovaj Facebook, znači koliko je tu rasprave o vjerskim pitanjima koliko se ljudi raspravljaju, eh, vode se, znači počne to možda od, od od blagih stvari, od e, jednostavnih, bezazlenih, da završi na kraju do ružnih riječi, da prekidanja veza, e, e, da se kažu, ne samo ružne riječi, da se kažu krupne riječi, gdje se jedni drugi optužuju čak za, za islam, vjeru i tako dalje. To je nama dobro poznato. Znači, govorimo o tome. Znači, mi u praksi stalno, stalno imamo situaciju da upadamo u jednu vrstu ili dijaloga ili rasprave. I odmah da kažem na početku, znači, što se tiče rasprave, kad kažem rasprava, ta riječ u osnovi nije, e, e, nije uh, problematična strani šerijata, nije nije pokuđena i zabranjena da kažemo, da kažem evo dvojica se raspalja o vjeri. Znači rasprava može biti pohvaljena i pokuđena rasprava. Može biti poželjna i nepoželjna. Spomenut ćemo to malo kad dođemo do toga inšala. E, naravno, pošto govorimo o ovoj temi, neozobilazno je da odmah da spomenem, da spomenem ovdje, jel, da, znači, pošto su ova dva termina došla u šarijeskim tekstovima, i hivar i džedel, i učenjaci su govorili šta znači sa jezičke strane u arapskom jeziku, šta znači sa, e, sa terminološke strane ova dva termina. Ja ću to rezimirati u jednu, dvije rečenice. E, da nema, jel, nema razlike između jezičkog značenja riječi hivar i džedel, hivar koji znači dijalog i džedel koji znači rasprava, između se na isto. Što se tiče hivara, hivar, znači učenjaci kada govore o njemu, kažu da je to murađa, murađa kelam fil, fil muhatabe. Razmjenjivanje misli i govora u razgovoru ljudi. Znači razmenjivanje misli, ideja, razgovora, govora, u razgovoru, znači ovo uopšteno govorimo. A, a što se tiče, šta, znači u arapskom jeziku to znači, a nije velika razka ni u definiciji terminološkom. znači da je, da je riječ o, o, dijalogu u stvari, tefahum, tefadu, tefavud, da, da ljudi, znači, pregovaraju, razgovaraju o određenoj temi, razmenjuju misli prenose jedni drugima informacije s tim da dijalog obično ima svoj cilj. E, kad ljudi stupi u dijalog, hoće da dođu do određenog cilja sa tim, sa tim govorom o kojem govori. U, smislu da se, da se završetak tog razgovora svede na nešto e, jedna ili druga strana e, da, da, da, da ubijedi suprotnu da je to o čemu govori da je, da je, da je on što je saopšio, da je, da je istina, da je tačno, da je on u pravu. Također, džedel, rasprava. E, ona također u arapskom jeziku e, znači ne razkuje se od terminološkog značenja, a to je ili husumeti um rađat e, kaže da da nastane spor u razgovoru. Znači razlika između, između dijaloga i rasprave u tome samo što, što rasprava ima, ima viši stepen, viši stepen zagrijanosti razgovora. gdje, gdje dođe na stepen kao nekog spora spore se oko nekog pitanja. Dijalog dođe kao nešto ovaj, e, više bla, gdje ide sa, sa, manje, e, sa, nekakvog entuzijazma u razgovoru, dok, e, dok recimo rasprava dođe do stepena zagrijanosti teme i spora, gdje jedna strana ili druga hoće da, da, da ono o čemu ona govori da bude, da bude jel, ta e, činjenica o čemu se govori, čega se spori, da bude to tačno, da je to istina, da je to hak i da, da, da je to treba druga suprotna strana da prihvati. Uglavnom, znači, rezime ovog i jezičkog i terminološkog značenja i, i dijaloga i rasprave se svodi na to da je to u stvari razmjena, i razmjena ideja, mišljenja, u međusobnom razgovaru među ljudima. Može se desiti između dvije osobe ili između skupine i druge skupine i tako dalje. Uglavnom razlika samo što rasprava ima, ima vid spora za rasku dijaloga e, koji nije zasnovan na sporu. Obično rasprava bude da dođe spor oko nečeg, i se oko određenog pitanja. Dok, dok dijalog može biti, jel, nije, nije zasovan na, sporu i, e, i na, e, na nerazumijevanju oko toga, nego jednostavno razgovaraju o toj temi e, jedna i druga strana, prilazeći znači, otvoreno, bez ikakvih, bez ikakvih tenzija. Uglavnom, to je što se tiče tog definicija, ja sam to svojim riječima prepričao da se ne vraćamo direktno na tekst. A što se tiče šerijeskih tekstova, od ajeta, i hadisa, mnoštvo je ajeta i hadisa koji, e, koji govori o ovoj temi. Poput, e, poput, znači, koji ukazuju, koji govore o tome, o dijalogu i o raspravi. E, naravno, ovdje, ovdje kad govorimo o temi, shvatite jednu stvar, znači dijalog i rasprava su neki osnovni vid komuniciranja među muslimanima, prenošenja informacija, razmjenjivanja mišljenja, stavova. Znači, osnova je da se vodi dijalog i da se, da se vrši rasprava. Rasprava koja može biti pozitivna ili negativna. Tako imamo, jel, uh, kuranski ajet u suri Kahf, u kojem kaže uzvišeni وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِسَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرْهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا Kad se govori o onoj dvojici koji, jel, koji su uh, govorili o bašti, kaže njemu, e, kaže njemu ovaj jedan od njih, Kaže, imao je, wakane lehu semer, imao je plodove u svojoj, u svojoj bašti, pa je rekao svom sagovorniku, prijatelju, vahuva haviruhu, a on je sa njim vodio dijalog. Znači, čisto riš znači, vodio dijalog sa njim. E, dijalog o temi kojoj su razgovarali. Ene ekferu minke male u azu nefar. Ja imam od tebe više imetka i više sljedbenika. i e, nakon toga, još dva, tri ajeta, e, u istom tekstu se spominje da, da vode dijalog. Ili kao što imamo u, u suri Mujadila, kad semi Allahu ti tu džadilu ke fi o wa tešte kilela Allah je čuo onu ženu koju koja džadilu ke vodi da vodi e, spor, raspravu sa tobom oko svoga muža. Znači direktan širijetski tekst govori o raspravi o dijalogu. Znači, to je spomenuto u kuranskim ajetima. E, također, Allah s.w.t. kaže u završetku jednog kuranskog ajeta, e, koji govori o ehli kitabijama gdje oni tvrdi da su oni jel, da imaju pravo na ovo na ono pa kaže e, Allah Žešanu njima kul hatu burhanekum in kuntum dajte argumente ako istinu govorite znači o čemu je riječ riječ je o razgovoru iznošenja stavova miša, pa kaže dajte argumente ako, isti, ako, ste, ako istinu govorite, ako ste iskreni. Ili u raspravi između muslimana i uh, ehli kitabija, vola tuđadilu ehli kitabi illa billeti hi ahsen, illa Kaže, i nemojte se raspravljati, džidal, opet, znači riječ raspravi. Nemojte se raspravljati sa ehli kitabijama, znači e, kršćanima i židovima, kaže, illa bileti hi osim na najljepši način. Odnosno, raspravljajte se sa ehli na lijep način. Ile ledina zalimuju, osim oni koji, e, od njih koji čine zulum, zulum prema muslimanima. Kao što došlo u suri Ankebut. Znači, ovo su ti, a ima još drugi širijski tekstovi, znači ovdje sam cilj naveden, znači da imaju direktni širijski tekstovi u kojima se spominju ova dva termina. Što znači da je to došlo, da je to poznato i u Kur'anu, i o sunetu, o tome su govorili učenjaci i nije to nešto da neko kaže šta je ovo dijalog, jel, razba, otko to sad, to su neke savrame teme. Ne, nisu savrame teme, to, je, znači, to postoji u šerijaskim tekstovima. A što se tiče u hadisma također došlo, u hadisma, u, hadisma se više preciznije pojasnilo govor o, <clears throat> o raspravi koja je, pože, koja je pohvalna, raspravi ili dijalogu koji su pohvalni i o suprotno koji je, koji je pokuđen ili zabranjen raspravom Pa tako imamo Znači, možemo to navesti historiju, znači imamo, uh, uh, pazite, mi imamo rasprave što se tiče rasprave, znači mi imamo, ovaj, došlo je u mnogi kur, dru, kurancima, ajte koje nije, nijem cilj ovdje navodim, znači imamo raspravu između, uh, ili razgovor, dijalog koji se vodi između Allah Đašanu i Meleka u kuranskom majetu. Onda u drugom majetu imamo uh, dijalog između Allah i Ibrahim a.s. Onda između Allah Đašanu i Muse a.s. Znači, dijalog se vodi, razgovor. Eh, između Allaha subhanahu i Isa a.s. Znači, kuranskom majetu se navodi govor i razgovor. Kaže, eh, Allah kaže nešto pa kaže, kaže Isa, Musa ili, ili, ili Ibrahim a.s. Znači, to, su, to je klasičan primjer dijaloga. A što se tiče hadisa, eh, imamo, vi znate, ono, spominjali smo tu predaju, koliko je taj bitan dijalog ili rasprava kada je Abdullah ibn Abbas, kad se pojavila prva sekta islama, to su Havariđi, za vrijeme Ali radijallahu anhu, kad se odvojili od tabora Ali radijallahu anhu i njegove vojske, e, pa je Ali radijallahu anhu poslao Abdullah ibn Abasa radijallahu anhu, a poslao je da raspravlja, da razgovara, da vrši dijalog, raspravu sa Haridžijama ili Havariđima, da razgovara o tome šta oni, šta, oko čega se oni spore i šta prigovaraju Ali radijallahu anhu. Pa je on otišao, pa znate, da je skupinu od njih e, ubijedio, odvojio od onog na čemu su bili, šta su namjerili, dok oni drugi su ustrajali na čemu su ustrajali. Također e, od Selefa se prenosi od Omer ibn Abdulaziza, petog pravednog halife, da je e, vodio dijalog i raspravu sa neistomišljenica, pogotovo sa Haridžijama u njegovo vrijeme koji su bili i sa Kaderijama koji su pojavili u njegovo vrijeme. Znači ona sekta koja je poslije došla Haridžija. Znači ta stvar da, da se sjedni, da se razgovara, da se razmini mišljenje poznata bila kod Selefa e, i znači ovaj, ova vrsta dijaloga ili rasprave on je uglavnom vođen sa ciljem da se dođe do istine, da se pojasni istina, bejanul haq. I to je ta e, karakteristika e, koja obilježava neki dijalog ili raspravu pohvalnim. Kada je dijalog ili rasprava, kada su pohvalni i prihvatljivi, E, kada je cilj da se pojasni istina. Čak i za vrijeme hađa. Pogrešno ono mišljenje kada, e, što neki misli, ovaj, vraćaju se na kuranski ajd volađi dale fil hađ, kako došlo u kuranskom ajetu, nema rasprave na hađu. Pa ka, misle da to nema rasprave kad odiš na hađ, kad uđeš, obučeš i hrame, uđeš obrede hađa, i kaže nema onda ništa, ne priča, ne raspravlja se ništa, samo, samo zikri i, i lađ. Nije to tačno. Znači, da, e, tefsir toga ajta u stvari znači E, da je, da je rasprava bila o tome da su mušici u stvari raspravljali su oko toga sa čime je došao Muhammed sallallahu alaihi sallam po pitanju određenih obreda hađa, pošto su i oni obavljali hađ. Pošto su i oni obavljali hađa, znači mušici su radili hađ, obred hađa bili poznat, kod njih na način su radili, sa, na iskrivljeni način naravno. Znači, e, e, dozvoljena je znači, i rasprava i dijalog za vrijeme obreda hađa, ako je cilj šta? Da se zna istina, sazna istina, pojasni istina. Znači to, e, ova vrsta dijaloga, dijaloga i rasprave, znači, kada je, kada je cilj da se pojasni istina, radio ga poslanik sa alejhi ashabi selefovog umeta i to opšte poznato i to je taj e, pohvaljeni dijalog i pohvaljena rasprava. Kad je cilj da se dođe do haka, do istine. Naravno, on ima svoje adabe, te adabe ćemo spomenuti, o tome govorimo večeras. E, koja je pokuđena ili zabranjena vrsta dijaloga ili raspravi. <clears throat> Ovdje nisam e, spomenuo, ja sam malo prije spomenuo, znači imamo e, dijalog koji se može ili rasprava vršiti između muslimana, e, onu drugu vrstu, između muslimana i nemuslimana, osnova da kitabija. Danas imamo prisutno ono, ovaj, među, međureligijski dijalog i tako dalje što imamo prisutno, ovaj, to je tema za sebe. Ovaj, e, znači, njoj bi trebalo se održati možda jedno posebno predavanje da, da se pojasnu stvari o čemu, čemu se tu radi, gdje, gdje se tu vrši prekršaj, kada, kada i u kojim slučajima e, ta vrsta međureligijskog dijaloga ispravna i dozvoljena, a gdje se vrši prekršaj od onih koji vrše prekršaj, kako je to nastalo, kako je došlo do toga. Znači, to je tema za sebe. To je tema za sebe, uglavnom se vraća na to ako je međureligijski dijalog Eh, pardon, ako je eh, eh, ili ovaj među dijalog između muslimana i nemuslimana, ako je ako se radi o dunjalučkim stvarima, nevjerskim, onda u tome ima širine. Radi zajedničkog života, ovako onakve ekonomije i tako dalje. U tome ima širine to nije sporno. Međutim, ono što imamo poznato danas, međureligijski dijalog, gdje u stvari, e, znači imamo dvije situacije. Ako je taj, znači ovo rezimira, samo govor o tome. E, ako je taj međureligijski dijalog e, zasnovan na tome sa ciljem da sjedne skupina od strane muslimana sa skupinom od strane nemuslimana i da razgovaraju o pitanjima vjere u stvari sa ciljem spojasni ko je na haku, ko je na istini. Na lijep način, smireno, lijepo, na najljepši način razgovara, koje je na haku, koje je na istini, iznošeći argumente, raspravljajući se sa argumentima, dokazima i tako dalje. Što je prihvatljivo kod jedne i kod druge strane. Ta vrsta međureligijskog dijaloga je pohvalna i poženja i vodili su i učenjaci u davna vremena, prije hiljadu godina i više između muslimanskih zemalja helafeta, eh, islamskog eh, slali su, slali su znači namjesnici muslima, slali su određene učene ljude ili su njima dolazili eh, sveštenici monasi i tako dalje od strane kršćana pa su razgovarali raspravljali određenim pitanjima ili od strane židova koji živu sa muslimanima to je već postojalo Znači, gdje je cilj da se pojasni ko je na haku, ko je na istini. I zato imam širijski tekst koji govori o toj temi. Međutim, onaj drugi vid, da se okupi znači, skupina E, od muslimana sa onima, sa nemuslimanima i e, to su nazva međuridijski dijalog gdje oni u stvari dođu i u stvari hoće da se zbliže i da kažu, jel dobro, i vi ste sljedbenici e, knjige, nebeske e, vjere i mi smo, imamo mi zajednički stvari, vi vjerujete u Boga i u sudnji dan i mi vjerujemo, znači to nas zajedno okuplja, mi trebamo da živimo zajedno, mi trebamo ovako, onako i onda se oni udruže, e, e, hoće da na tome zasnuju neku zajedničku vizu a nije cilj da pojedini ko je haku na, haku na istinu. I čak od muslimanske strane se dešavalo da, se htjelo da se, da prođe taj ta poimanje, vizija da u stvari se ne smije i ne treba da se nemuslimanima, ehle kitabe, da su oni kafir uopšte. Nego da je su vjernici, ili na svoj način, oni vjeruju na svoj način, mi na svoj način tako dalje. Tako da je to odvelo veliku jednu devijaciju takozvani jel ovaj pravljenje neke neke zajedničke međunarodne vjere jel postoje vjernici koji vjeruju nešto i postoje oni koji ne vjeruju ništa. Pa onda hajmo mi koji vjerujemo nešto da se okupimo protiv onih koji ne vjeruju ništa. Znači na tome se zasnivalo. E taj vid međuljudskog dijaloga gdje se, oni, gdje se zasnuje da oni dođu zajedno, pojedu, popiju, kaže hoćemo da živimo zajedno, borit ćemo se protiv ekstremista na vašoj, na našoj strani i tako dalje. Hajmo sad još lopte, poigrat, popit, pojes, zaklat janje i to je to dobra utakmica i, i znači to je to i tako to treba, jel? I uvijek smo, mi, mi smo bili umjereni, vi umjereni i tako dalje i jedne druge pohvale i to je to, idemo dalje. Znači ta, ta vrsta međureligijskog dijaloga je šerijaski sporna eh, u mnogim stvarima, to je priča za sebe, znači ima tu i čak veliki akidijski dalaleta koji su jako opasni. A tu je tema za sebe, znači nije mi cilj da govorim večeras o toj temi. Da se vratimo ovdje na hadi, na temu eh, na temu znači pokuđeno, pokuđene rasprave ili dijaloga koji su došli u hadisima. Uglavnom, znači e, rezime govora kada neki dijalog ili rasprava postaju pokuđeni. postaju pokuđeni onda kada se oni vrše radi batila, radi neistini. Radi toga da onaj koji se raspravlja s drugom stranom cilj mu je da pobjedi protivnika da pobjedi njegova sujeta, njegov ego i tako dalje. Znači nije mu cilj hak istima da se dođe do istine, da rezultat bude istina, da je istina ona e, cilj našeg razgovora. Nego je bitno da ja pobjedim, da, da, da moje mišljenje, moj stav bude e, ono što je ispravno, znači nije cilj apsolutno istina, nego moja grupa, moja skupina i tako dalje. E, svaka vrsta takve rasprave je u osnovi sporna. Ona može biti znači mekruh, može mekru zbog pogrešni, pogrešno nijeta, pogrešno, zbog pogrešnog načina stupanja, zbog znači, ega, zbog sujete, zbog, e, nije mu cilj uopće istinog, bitno je da on, da on dostavi, da njegovo prođe i tako dalje, e, da, da njegov nefs pobjedi, a nije mu cilj uopšte istina. Takva vrsta, znači, e, rasprave ili dijaloga, znači, kreće se između pokuđenog do zabranjeg, do haram. I ono naravno odvede često u veliki spor i nesporazum, čak je li i do, može odvesti i do, do neki, uh, do nekih sukoba fizički, uh, duhovni ili tako dalje, svejedno. Uglavnom, o tome imamo, uh, imamo i, uh, i određene šerijeske tekstove. Po, po toga što je došlo u Kur'anskom momentu, وَلَكَ سَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلِ Kaže, mi, smo, mi u ovom Kur'anu iznosimo sve, iznosimo sve vrste primjera za sve što treba u životu. Walakin, e, kana lisanu še Međutim, e, čovjek insan je onaj koji, e, čovjek insan više, više nego iko drugi spreman i voli da se raspravlja. Takav je čovjek. I zaista je to osobina. I tako je došlo u Kuranskom, znači aj potvrđuje tu stvar. Znači da čovjek voli i spreman je, voli puno da se raspravlja. On što mi kažem pametuje, filozofira jel zna, ne zna, jel upravo, nije upravo, nije više bitno. Bitno je samo da on, kao da je on ima, da je on zapio, da ima on stav. Da on nešto, da, on, da on, da on što kaže, fura nešto, da on ima nešto, jel? E, jel to, jel pravo, nije pravo, ima argument, nije argument, je to sad, jel to je drugo razredna stvar. Takav je čovjek po prirodi, znači, baš ovaj koranski hajt govori o prirodi čovjeka da voli i da je spreman da se raspravlja. Ovo je u negativnom kontekstu. Zašto? Jer ovdje u, kuranskom ajetu, u tefsiru tog znači ne misli se ovdje se ne raspravlja da nije cilj hak istina. Da mu je cilj hak istina, to je pozitivno, to je poželjno. Tako ovdje imamo hadis odebu u Mami, bilješ ga Tirmizni i Mađi i ima Mahmed svom usnedu, od u Mami, kaže, poslanik sam kaže, ma da qaumun ba'de huda Kanu alihi, kaže, nije otišao delalet narod nakon upute na kojoj su bili, ila utul džedela a da nije im data rasprava, da nisu upali i ušli u raspravu, počeli se međusobno raspravljati. U kom smislu? Znači, u ovom smislu ovdje. Znači u ovom negativnom. Raspravljaju se onako bez veze, da bi ispoljavali svoje strast, da bi se natjecali s drugima. Cilj da pobjedi ovaj ili nije cilj haka, istina da dođu do haka, da istine koju trebaju da slijede. Ovdje govorimo o, o vjerskoj raspravi. I čak e, na kraju ovog hadisa došlo da je poslanik Salon rekao, kaže, e, naveo kuranska ajet, ma darebu, ma buhu leke illa džedela, belhum qawman hasimun. Kaže, oni tebi nisu naveli te stvari, misli se mušike koji su raspaljali, e, s poslanikom sa kaže, osim radi rasprave, onako da se raspravljaju, da se protive. Belhom kaumu, nego su oni, nego su oni narod koji, koji voli puno da se raspalja, da se parniči, da se spori. E, ovaj hadis e, ima o njemu određene slabosti. Tirmizi ga ocijenio vjerodostojnim, Šeh Albani i Šuabernat uh, eh, prihvatljivim dobri na osnovu više rivajeta, a inače u sebi ima slabosti. Eh, također poznati hadis kojeg često mi čujemo kad se desi nekakve rasprave među nama, eh, a to je onom hadisu gdje je, došlo, došla rasprava sa riječju mira. mira u stvar koja isto znači također ovaj, vrsta rasprave, a to je hadis od istoga shaba se prenosi, od Ebu Mame, Bilježi ga je Budavud i Tirmizi ibn Mađe. E, u svim rivajetima ima slabosti tog hadisa, ima više rivajeta. E, međutim, mnogi učenjaci, hadisi ga uzimaju i prihvataju zbog mnoštva rivajeta, dižu ga na stepin prihvatljivog i dobrog hadisa, poput, e, poput Albanija, Šove, Varnaute, mnogi drugi. Znači, prihvataju ovaj hadis, iako u, u mnogim, svi njegovim rivajetima ima slabosti. U tom hadisu je došlo, kaže poslanik sanaka, ene IMUN bi bejtin fi rabad ili dženne li men mira wa in kane Kaže, ja garantujem kuću u, u najdonjim dijelovima dženneta onome ko ostavi raspravu, pa makar bi u pravu. I mi to često čujemo, jel? kad neko nešto da priča, razgovara i onda kaže, jel, navede ovaj hadis. Ja garantujem džennete onom ko, jel, e, ko ostavi raspravu, makar bi u pravu. I u nastavku hadisa mi je druga stvar. U obi bejti fi wasat džanu limen kedib i e, e, ja garantujem znači kuću u sredini dženeta ono ko ostavi laž i kaže on kane maz, e, iako mazija iako kaže jel iako se šali kaže u obi bejti fi a'la džene limen limen uh, hasene uh, hulukahu kaže i bejt uh, garantujem kuću u najvišim vrhovima dženeta onom ko, ko popravi svoj Allah koji ima lijep ahlak. Uglavnom, znači, nas interesuje ovaj prvi dio hadisa koji govori o raspravi. Ovdje je riječ o raspravi koju treba ostaviti, znači mirak u arabskom jesu znači u stvari izazivanje srđbe kod protivnika u raspravi. To, to, to znači mirak. Znači, kad već uđeš razgovor sa njim raspravu, cilj je da ga razljutiš, da, da izazoveš kod njeg bijes i srđbu, odnosno, kako kaže komentator ovog hadisa, Ovdje se misli na poguđenu i zabranjenu raspravu u kojoj e, protivnik želi da ismije i vrijeđa onu drugu stranu, da ga vrijeđa, da ga omalovažava, da otkrije njegove mahane, da iznese njegove mahane i u stvari kako bi sebe istakao. E tu vrstu rasprave treba ostaviti. Ona je E, ide od stepena pokuđenosti do zabranja, zavisi koliko je upao u ovaj, u, e, u ovaj grijeh, jel, koliko ga upao, da li sad na početku ili je totalno se njemu prepustio. Znači, to je ta rasprava koju, koju e, treba ostaviti. Ako, znači, skrene u pravcu da je to vid ismijavanja, vrijeđanja, omalovažavanja, a ne cilj da se dođe do haka, da isti na fin način argumentovan, E, nego je stvar nefsa, onda je e, ta rasprava ona koju treba ostaviti. A ne uopšteno bilo koju raspravu. Da neko se raspravlja fin na lijep način i e, ovaj, i ovaj koji zna da je u pravu, i kaže, ma ja dobra, neću se raspravljati jel, na osnovu tog hadisa. Ne, taj hadis ne govori o toj ostavljanju toj vrsti rasprave. Uglavnom, to je ovaj, ovo što se tiče tih, tih osnova rasprave. Meni je cilj ovdje da spomenem tih, ima neki desetak, ima neki desetak pravila koji su došli u šarijetskim tekstom kako treba osoba da se ponaša priliku rasprave. mi smo imali, e, imali smo priliku da vidimo da nekad neko od predstavnika onih koga, kojih nazivaju Selefije, da ode na, u javne medije, na televiziju i da raspravlja, razgovara s nekim drugim koji ima drugačije mišljenje o određenim pitanjima poimanja, tretiranja vjere. I, e, i često se desi da e, naši predstavnici upadnu u klizav teren. Iz ovog razloga, znači. Iz razloga ovdje što, što, je, što ako se ne slijedi ta neka pravila o kojim su činjaci govorili prilikom rasprave, e, obavezno su upadi u problem ako se ne slijedi ta neka pravila. Ja ću nastojati na brzinu da spomenem bez nekog detaljnog argumentovanja iz razloga što nam je cilj da ih navedemo sve, a ja ću naglasiti one koji su bitni u odnosu na neke druge koji nisu bitni. Prvu stvar koju smo malo prije spomenuli, na početku, znači prva najbitnija stvar, priliko vođenja dijaloga i rasprave sa kojom je cilj da se dođe do hakada istine, a to bi nam trebao biti cilj. Svejedno bili na televiziji ili ovdje sad lično e, odvojili se, dvojice razgovarali ili grupa nas. Cilj nam treba biti hak, istina kad govorimo o vjeri. Znači jedno realno da dođemo do haka, do istine. E, prva najbitnija stvar da čovjek e, ima takozvani to nefs. Da ima samo kontrolu prilikom razgovora. Da vlada sobom. A ne da se prepusti svojim osjećanjima i zbog tih osjećanja, emocija, jel ne zna, što kaže, ne zna gdje udara. I ne znam, ne može ne kontroliti kako se ponaša. E, I zato je došao vjerodostojno na koji bilježi, e, koje, koje bilježi Buhari Musil svoja dva sahija u kojem kaže poslanicija lese šedidu bi sura. Nije jak onaj koji u hrvanju savlada drugog. I nema šedidu, ledi jemliku nefsehu indel gadab. Jak je onaj koji vlada sobom u srđbi. Kada ga uhvati sržba ili bijes, on vlada sobom. Ne reaguje ne raguje znači pod, da, da nema kontrolu nad sobom. I, e, ili i uzmemo hadis također na lihi u kojem je došlo hadis govori e, da, da kadija da kadija, sudija, kada mu dođu uh, suparnici ga raspravljaju o nekoj temi, tužitelji optuženi, da kadija ne treba da presuđuje među njima kad, kad je u stanju srđbe i ljutnje. Kaže, la, la yaqdi hakim bejne isnin ili qadi u rivajetu huwa gadban. Kadija ne treba da presuđuje među dvojicom, odnosno učanac kaže nije mu dozvoljeno, neki kažu mekru, neki kažu nije dozvoljeno, da presuđuje među dvojicom a gadban, on je ljut. Što, kad je ljut, on će žesto presuđuje prema ovom ili onom, znači onda se gubi kontrola nad pravednošću. E, kad čovjek nema kontroli nad sobom, onda, jel, onda dođe do tog da da ne, znači da ne može se kontrolisati kako će u stvari, e, kako će stvari da ispolji ono svoje mišljenje, svoj stav, a da bude to realno zasnovano argumentima i dokazima. Druga stvar, znači e, e, drugo pravilo koje učinjaci spominju prilikom vođenja dijaloga i rasprave, govorimo ovdje o onim koji su šarijski prihvatljivi, pohvalni, sa kojima cilj doći do istine, a ne da pobjedi moje ili tvoje mišljenje ili moj ego ili tvoj, tvoj ego ili tvoj nefs ili moj nefs. Druga stvar je kaže da to bude, bude bi hasan. Šta znači? Znači ako razgovara, razgovara čovjekom sa, sa lijepim riječima. Znači i u djelima i u riječima da, da, znači, da, da se ponaša najljepši način. Ono što mi kažemo, jel, sa bontonom, sa kulturom, sa edebom. Znači, bez ružnih riječi, e, e, bez e, vulgarnih riječi, bez uvreda, bez psovanja, kao što često kod nas zna biti ono, jel, da ona, ako ne zna drugačije, nema drugog argumenta, onda mu, onda onaj, ono što kažeš kod nas spustimo, ili kažem neku ružnu iš, šta ti imaš, ja nemaš, nemaš dva razreda škole, ti sa mnom pri... Argumenta, nego ne nemaš ti razreda škole, ti si ovakav, ti si ono skupi, ti si ono, znači nema tu vize više, nema sa argumentima, nego ima sa čime, sad ja trebam, trebam poniziti tvoj nefs tebe, i to ružnim riječima, da bi ja pobjedio. Naravno, govorimo o tome, znači, bez ružnih riječi, bez loših riječi. Ako pričamo o temi, o nekoj, e, nekom meseli, pitanju vjeri i tako dalje, znači cilj da dođemo e, šta je hak po tom pitanju a ne u tome kakav je tvoj nefs, moj nefs i tako dalje, e, da ga istaknemo. I ako ja ne mogu pobijeti, onda ću ja tebe poništiti riječima. Reći ti ružne riječi, omalovašti i tako dalje. A to se često dešava u praksi. A mi imamo toliko šerijetskih tekstova koji govori o tome da uopšte sa ljudima treba razgovarati na lijep način i čak sa nemuslimanima. Na lijep način treba razgovarati. nas nasi husna. Recite ljudima lijep govor. Na lijep način razgovarajte. A ne grubo, oštro i naravno, drugo, oni koji pričaju ružno protiv islama, boriti muslima, muslimana i ti znaš lično, to je druga priča. A govorimo uopšteno među ljudima. Gdje ulaze čak i nemuslimani. I o tome govorio Kurtubi u tefsiru ovog Kaže, ovdje ulazi čovjek, kaže, koji je i grešnik, i dobročinitelj, i koji nas, nas u u svi kaže, jedno što ovaj koji je novotariji kaže, ne trebamo staviti u, e, u lijepom, blagom razgovoru sa njim, da u stvari ti zadovoljan sa njegovom novotarijom, da ga podržavaš u njegovom bezom. Ne, ali kaže, ne mora znaš da ti njega sad trebaš, da ga odmah, jel, da, e, da ga odmah sjećaš riječima, čak i prema novotaru. Ili imamo drugi kuranski ajet. Wala tasawu al-hasanatu wala sayyi idfa billati hi ahsan fa idha alladhi bainaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Kaže nije isto uh, dobro da se, uh, da se dobro lijepo opodiš prema nekome ni, i, i loše da se opodiš. Kaže jer ono kad se lijepo opodiš prema nekom lijepim riječima, lijepim postupkom prema onom koji se prema tebi loše opodi Kaže, razlog tvog lijepog ohođenja, lijepi riječi, lijepi postupaka dovede ga, kaže, da ono neprijateljstvo koje ima prema tebi, da ga pretvori u, u blagog, finog i, i napraviš od njega prijatelja zbog lijepog opođenja. Mi to znamo u praksi. I ovaj A, je to potvrđuje. Ovaj A je to potvrđuje. Čak učenjaci ovaj A spominju i po pitanju sa, sa Hanumom, sa ženom kad se posvađaš. I sa njom kad se posvađaš, u spor. Znači ona na tebe grmi priča ti ružna ima puca sa svih strana, sve, sve ono što ne valja nabrojiti jedan put, tako dalje. I ti da ju uzvratiš još više i tako dalje, ovaj, kao što neki rade, odmah nju spomenu ne hadise o njenoj krvanjavoj pameti i vjeri ovo ono. Ne, obrnuto, po kuranskom ajetu obrnuto. Ma kaži pravo si, tačno si, a pa ja pogriješio, šta ćeš? Dešava se, da još više nikad, potruću se, Onda ona kaže, pa to, to je taj muž kojeg ja hoću, s kojim možda živim, koji mi treba i tako dalje. I to je tačno. I to je po Koranskoj, je tako učenjaci spominjaju, znači ovaj ajet, kaže, kaže o tome, kada ga pitaš, dobro, kako ću ja sa svojim hanuma ima kako ćeš, kaže ti ovaj ajet, šta je ovaj ajet? Pa samo reci kima i glavom u redu, pravo si i, ideš dalje. Što ne može, znači ne može, znači, ovaj, ovdje govorim čak, znači u toj situaciji, a kamoli u sporu sa ljudima, jel, ovaj, s ljudima drugi koji, znači ima iz određenih stvari, vi znate da su e, kod nas raširene predasude o mnogim stvarima. I ti ako tu predasudu e, kod drugog čovjeka ne razbiješ lijepim riječima, lijepim opođenjem, može samo još više doprinijeti da ga, da ga učvrstiš na onome na čemu on ima protiv tebe. I zato u nastavku kaže uh, oma ledine saberu. Kaže ovo ne mogu dostići na ovaj stepen doći. Oni, oni koji su saburljivi, srtljivi su znači. Trpi on, sabura, znači drži svoj nefs pod kontrolom. A kaže, vama ju leka ila du i kaže onima kojim je datu udio, čega udio? Udio lipog ahlaka, lipog ponašanja. I tako dalje, navodim moja širijski tekst govori o ovoj temi. Pojenta je ovdje znači da nema ružnih riječi, da nema ružnih naziva, da se osoba čak i za koju znaš da pripada ovoj ili onoj skupini, novotar, tekvirovac, svaka naka, neš njemu doći, pa e, ti tekvira, nema ti. Znači, ideš lijepo, sa razgovaraš, dobro, je li taj spor, je li ova pitanja, je li ova, ili, znači, e, ako već razgovaraš o određenom temi, cilj ti je da se dođe do istine. Isti, do istine nećeš doći što ga omalovažiš i kažeš mu ružnu riječ. Time nećeš doći do istine. Ili na ružne nazive koje on ne voli da mu kaže. Znači, time ga samo još više odbijaš i učvršiš na ono na čemu jeste. Sljedeća stvar koju ću nas spominju, a to a ovo je vrlo bitna stvar ovo, ovo bi naglasio, ovo je, znači zapravo ovo, kad bi sam sa ovom fajdom otišli sa večerašnjeg e, sjela, je, e, ovaj, puno ćete koristiti. A to je, kada s nekom osobom vodiš dijalog i raspravu o određenom vjerskom pitanju, najbitnija stvar da napraviš takozvani e, tahriru mehalu vifak u aniza. Da u stvari, da utvrdiš, čega se vi u stvari sporite? kako, kako se misli ovdje spori? Znači, da svedeš ono oko čega se sporite na, onaj minimum tačku oko čega se sporite. A ne, znači, da krenete od jedne stvari i onda krenete od jednog stvari, jedne riječi, jednog teme, jedne mesele i završite na sto drugih. To vezi s vezom, nikad neš doći, ne možeš to riješiti. Nego kad pričaš, sa njim kažeš, čekaj, govorimo o toj temi. Aha, Onda počneš sa njim lijepo izokova, kažeš, čekaj bola, jel se snažimo da je ovo ovako? Jes. Jel ovo ovako? Jes. Znači, i onda počneš ono oko čega slažite. A onda oko onog čega, i kad se svede na ono oko čega se razilazite, onda si tek, onda si tek počeo nešto da pričaš sa njim. Onda si, znači, tek počeo dijalog, onda tek ima smisla. Kako, kako se se, znači, sveli na, na to oko čega se u stvari sporite. Jer obično mnogi koji ulaze u rasprave, dijaloge, oni u stvarno na kraju kada pitaju, pa dobro, šta je ova jedan priča o jednoj dolini, ova u drugoj dolini. I kao bi on slomiše se, oni pucaju. Pucaju argumente, ovo kad ova priča o jednoj stvari, jednoj temi, ovo drugoj temi. Znači, promašno ste totalno. A kao oni vode nekakvu raspravu. Znači, veze i svezu nema. To je, zašto ovdje je problem? Ovdje, znači, to je gubljenje vremena. Taj, taj dijalog rasprava, on nema smisla. Znači, ne vodi nigdje, neće završiti. Tri dana mogu tako i zato ono imamo one, one naše facebookske rasprave kad tri dana su tekli komentari. Pa zašto? Zato što ova ja pričao jednu stvar, ovaj drugi ovaj spomenuo i sjetio se od Kulina Bana, sve redom krenuo. Ovaj drugi priča, ovaj, znači veze s vezom i kao oni sad neke rasprave, opleo je ovaj, opleo onaj. Ovaj onom zvrati ovaj onom. A u stvari uopšte se nisu, nise konsensa oko čega se u stvari oni spori. E, I onda naravno, ovo je vrlo bitna stvar, znači kada, kada se sa osobom koja se sporiš oko nekog pitanja i nađeš taj, taj detalj, taj moment šta je sporan, onda ako se njega, oko njega koncentriš, onda možeš doći rezultata. Rezultat i to da kažeš, ti misliš tako, ja ovako. To su tvoje argumente, ovo su argumenti, dobro. Znači imamo, e, u ovoj, u raspravi, dijalog treba biti, toler, ima toleranciji. To nema da kažeš, ja nemam argumenta što vam pišu u glavu. Evo ti organ. Znači, to je smiješno, znači, tako ste, to nije dijela rasprava. To već, znači, to je već drugi vid komuniciranja i razgovaranja. A takvi imamo, imamo takvi ljudi. Nema drugog argumenta nego kaže, treba malo rebla polomit kaže. Znači. Pa će on skontat, kaže. Ne, razumije on, kaže, da ga malo, znaš, naš, u mraku, da ga neko ne izlupa. Čuj. Pa onda, pa ovaj, zaista postoji neko, kad kažeš tako, naš, ovi kaže, naš, on malo kad pamet naš, treba malo neko da ga polomi, pa će on skontati. A kao on je veliki selefija, vraća se. Pa dobro, jesu ikad čuo kod selefa eto, sporili se oni sa ovim, ovom sektom, s onom sektom, sa onim, sa ovim, sa onim. Da neko rekao mu, treba ga odraditi, treba to. To je smiješno, znači. Ako i treba, ako nešto zna se, ima vlast, ima muslimanski vladar, namjesnik, sa njim se razgovara, kaže, ovaj čovjek priča gluposti, lupa, tako, pa on privede, kaže, šta ti priča, ko što radi, onda da lazi iz, ko što rade uh, e, Kasri i drugi koji su radili učenjaci, na, namjesnici učenjaci, dovodili i razgovarali. Šta je problem? Prenosi se od tebog. Omer kad je razgovarao s onim, kad mu liječio njegovu novotariju, na način kako liječio. Glavnom, znači, znači, znači, ne ide to tako da kažemo, naš, ne možeš ga drugačije ubijeti dok ga malo kao naš, dok ga malo ovaj, ne, ne urazumiš, jel, na, na, sa, drugim, sa drugim argumentima. Što je pogrešno, naravno. E, sljedeća stvar, spomenut ćemo koliko možemo dok, dok nastupi namasko vrijeme, <clears throat> a, to je da se ne prihvata da se ne prihvata tvrdnja od one druge strane sa kojim se u dijalogu i raspravu, ne prihvata bez argumenta i dokaza. Normalno to je jasno kod nas. Mi smo uglavnom eto, poznat po tome da volimo argumente i dokaz. Ono, džip, da li daje dokaz, ako imaš neka, ne, šta mi pričaš. tu. I to je tačno. I to je tako. Kul hatu barhanakum in Donese dokaz ako istinu govorite. I to je tačno. Kad bi se dalo ljudima koliko je došlo u hadisu mutefek kad bi se dalo ljudima ponovo što tvrde i tako dalje, tvrdili bi da je imetak i, i krv drugi ljudi i tako dalje. Uglavnom, znači to je nama jasno i to je poznata stvar. Znači argument dođme s argumentom dokaz. Međutim, ovdje je šta je argument. Ljudi rašto poimaju šta je kod koga koji kakav argument. E to je ona, stvar. Uh, da po pitanju argumenta, znači učenjaci spominju sljedeće pravilo, a to je sad ovo je bilo četvrto, znači da tražiš u raspravi argumenti i dokaz. To je vrlo bitna stvar. Znači, nemoj ti odat nešto oko malo. Ono, ima koristi, ovo je mudro, ovo nije mudro. Pa pusti mudro, ne mudro. Imaš ti argument iz Kur'ana, iz suneta, iz govora učenjaka, selefa i mama, potom pita, nemaš. E onda prelazim, je li mudro, nije mudro, je li pametno, je li ovo vremena, ne odgovara vremena. To je to je sad posljedica, drugorazredna stvar. Osnova je to što pričamo, šta su argumenti po tom pitanju. I tu čovjeka odmah svedeš na ono što kažu, anuliraš ga, jel? Odmah ga na nulu svedeš. Imaš ga, nemaš nešto, to malo pričati, jel? Hajmo malo, hajmo, naj, mnogi rasprave bile najbolje da se svedu na to da kažu, hajmo mi malo pročitati o toj temi, pa kad pročitamo, sve ćemo pričati. To je bilo najbolje. Nego ovako, ovaj, priča se, Ovaj, ni ovaj što priča, ni ovaj što mu uzvraća, jel, ovaj, tanki su, što kaže, ko bašljiva po tom pitanju što priča, ali eto, bitno je da, da on ima, on i ovaj ima i stav. Sljedeća stvar, kažu, jel, učenjaci kažu, da kad se već, kad se već dokazuje argumentira, znači, a, mislim, to je kod nas poznata stvar, ali, ali to moramo i, i, e, i suparniku koji se raspravlja sa nama, reći mu, znači, e, argumenti, dokazi su u stvari e, takozvani nakl, znači, argumenti iz Kur'ana i Suneta. Tek onda dolazi razumski dokazi. A ne da mi dolaziš odmah sa razumskim dokazima koji poklapaju Kur'an i Sunet. To, to, je problem, to kod nas šesto se dešava. Imamo jasne ajete, hadise po određenom pitanju, a on odmah povodi, pa čekaj, nije to, kaže, e, nije to za ovo, nije to ovako, za ova situacija ovako, nije ovako, znači odmah on ulazi, odmah te e, širijetski tekste on svodi u neku drugi ugao kako njemu odgovara. Ne, osnova je, krećemo, argumenti, ajmo došlo u ajetu, došlo u hadisu protumačili ga ovi učenjaci, ovi ovako. A ne da mi dolaziš argumentima takozvani razumski. E, naravno, za ove stvari obje, znači imamo šerijatske argumente e, govor učenjaka koji govorilo o teme, ovo samo na brzinu govor, e, prelazim preko toga, zbog toga da spominjemo skoro sve stvari koje su bitne. Ovdje, ova je vrlo bitna stvar, to, znači, čemu dajemo prednost u argumentiranju? Šerijeskim tekstovima ili razumskim dokazima? Naravno, vidjet ćete, oni koji naginju, ovi racionalisti savremeni filozofi, sufije, ovi ili oni i tako dalje. Sufije normalno idu hikaje, kešf, ovo ono, tu s njima argumenti. Onda rekao šejih, rekao ovaj. Znači, a onda ovi, ovi, ovi filozofi, a, to su ovi što spomiješali sveže, znači ko nije glavna stvar, to je razumski neprihvatljivo. Ti kažeš ima hadis barima kad to, to hadis nemoguć, kad to razum ne prihvata, to odbaci odmah. Znači, hoće reći njihov, razum ne prihvata i tako dalje. Znači, normalno sa njim odmah ulaziš, ti, ti kad sa njim uđeš u ovaj sport, ti si odmah riješio problem. Znači, on ima u osnovi problem da on ne privata šerijske tezgo Kur'ana Sunneta, nego on dolazi, u njega razum taj koji je hakim, koji je presuditelj šta se prihvata od Kur'ana šta se ne prihvata. I ti si odmah sa njim riješio taj problem u osnovi. Znači, nemaš ti šta dalje sa njim raspaljati. Ako ti sa osobom s kojoj se raspalja, došao si na, na televiziju i raspravlja se sa njom, on je recimo pripada ovom ili smjeru i pracu razumijevanja Islama. I ti sa njim ne riješiš ovu stvar ne riješi stvar na, na koje šerijatske tekste, na koje knjige se mi vraćamo po tom pitanju. Razilazi smo mi oko tumačenja islama. Dobro, znači vrlo bitna ovdje stvar, da kažemo prije rasprave, znači bezizgledna je rasprava ako ti sa tom osnovom e, kaže dobro, kad se ja i ti raziđemo, na što se ja i ti vraćamo kad se raziđemo? Ako riješiš u startu sa njim, rasprava je bez veze. Ti njom kaže, a, koranski ajton kaže koji bi Arabi ti kažeš, pa, došlo hadis, taj, taj, mu tebe kaže kad ni, kaže, ku mesnevi, kaže ovako. Sad ti kaže pa halo, ba, snevija, šta je mesnevija, na to, sufijski, ovo, tara, neka ne to za nas, kod vrhne, a ti šta. I, znači, ti si već upleo u problem. Znači, moraš sa njim krenuti, čekaj, jel nama osnova Kur'an i vjerodostojni hadisi, i ako jesu kur'anski ti jesu hadisi, onda imaš dalji problem. E, na koje tefsire se vraćamo u kur'anskom ajetu? na koje komentar hadisa, u kojim knjigama se vraćamo. Ovdje kad s osobom svedeš, kad ga, kad ga e, satiraš u ovaj čošak, onda ga odmah izvagaš. A on kaže, ma kakav tefsir, bo, <laughs> šta će mi tefsir, ma kakav hadis, kakvi kom da, znači ti odmah, izvinu, nemam šta pričat onda. Šta ćemo mi pričat kad ti se ne vraćaš uopće na to, nemam mi šta pričat svojih džepova iz tome koliko sam ja kultur, načitan, obrazovan, ovako, nego pričam, ako govorimo argumentima širijete, govorimo ono što je zapisano, zavedeno, konkretno, a ne nešto što je meni ili tebi naompalo i ovako onako. Znači, ova stvar je vrlo bitna. Ova, ako se stvar ne riješi sa osobom s kojom se vodiš jalog raspravu, znači ti sa njim možeš tri dana jak neke dokumente, argumente, dokumente, ovako, onako, a ni do čega ne dođeš. E, onda, naravno, ovdje e, dolazi sljedeća stvar, šesta, a to je kad se već dokazuje, e, istidlal moraš rad sa najjačim argumentima. A ne da argumentiraš sa, sa hikajom nekom išao nekim muslima, prošao pored židova, židov njemu ovako onako i kada te vidiš. Da, to je smiješno. Znači. A ima, a tako ljudi raspaljaju. I normalno, to je zabavno, to je zanimljivo, kao vidi, pa vidi čovjek, kaže da je načitanje. A veze je se sa riječkim argumentima, znači nema argumentaciju. O čemu je riječ ovdje? Kako me, šta je najjači širijski argument? Najjači šerijeski argument je, to zapravo znači, iđma učenjaka je najjači širijski argument. Ne mogu neko kaže, pa čekaj, zar nije Kur'an? Pazi, imate u Kur'anu ajet. I oko tog ajeta razišli, šta znači taj ajet. Znači, onda džabati reći, ovaj ajet mi kazi. nego mora da se iđma učenjaka na tom ajetu da znači to i to. E onda je taj ajet Znači vrh plafon. Znači najjači šerijski argument, ovo ne govorim o sebe, znači uzgovorili učenjaci sufika, najjači šerijski argument je iđma qat'i. Znači, iđma ono kod ko svi učenjaci da je iđma učenjaka po tom pitanju na tom. To je najjači šerijski argument. Nakon toga dolazi, dolazi šerijski testovi Kur'ana i Suneta, ali e, Kur'ana, normalno kuranski ajeta, gdje su, znači, većina mu fesi učenjaka pretumačili taj ajet da govori o tome. Ili Suneta koji je mutevatir. Ili poslije toga dolaze ahbarul ahad, znači hadisi koji došli u Buhari muslim nisu mutevatri. Ili u drugim zbirkama hadisi koji nisu mutevatri. Tek onda donos, dolazi kijas, kijas šerijatski koji ima svoja pravila. A onda dolazi ono, ja mislim, ti misliš, akleo, to, znači, to, to, zadnja rupa, zadnje, znači, rupa na sviralu. Na, znači, ove stvari, kad čovjek rasporedi ovim načinom, normalno, odmah dolazi u tu raspravi, to se odmah svede, način. to se brzo raspravi, nema tu šta puno, da se, da se treba ubjeđiva, da treba iznositi nekakve ove ili one argumente. Znači, kada ga svedeš na ove stvari, vrati se na širijeske, na knjige, na koje knjige, na koje, na, na, na koje tefsire, na koje knjige, onda koji su najjači dokazi, i ti to trebaš biti svjestan, i staviti njemu do znanja ako on ne zna. Znači, ovi stvari koje govorimo, staviti do znanja. E sad on privatan, ne to je druga stvar, znači, izvin, pa, znaš, ipak treba neke stvari, neke osnovne stvari treba naučiti, treba znati i tako dalje. Onda, poslije toga dolazi sljedeća stvar, kao šesta, sedma, te svih humanomat. Znači, moraš ono što priča dokumentovati. Kad kaže nešto, e, ima to i to rečeno, tako pita gdje to? U kojoj knjizi? I ovo je vrlo bitno. Ovo lomi kić mu raspravi. Kad s nekim razgovaraš i on kaže po tom, po tom pitanju uh, rekao je Hasan al-Basri to i to. Recimo nema ajta, nema hadis potom pitanju. Kao dobro, gdje? Koje knjizi? Ko je tu zapisao? Pa ne, ja čuo. šta ti čuo? Ja, možda spavao, sam čuo, možda spavao kad slušao. Šta ja znaš? Znači, odmah kraj, gdje, u kojoj knjizi? Vjerujte, ovo je vrlo bitna stvar. Kad pričaš sa njim nešto, on priča neko tem pa iznosi tako, kad ja, gdje si čuo? Pa ja bio napred dobro prije dana, ko je rekao ovaj da, da ja volimo ga, cijenim ga, ali nije argument on. Argument je širijetska, ono ko, što on donese. Znači nije govor da argument širijeta, nego ono sa čime on argumentira što priča. Znači kad ovo svedeš, odakle si rekao, ko je rekao, u kojoj knjizi, gdje? Znači ti, si, već, ti, znači ti već dobijaš na raspravi. U smislu toga, znači ne možeš pričati formacije tek tako, ja ču ovdje, mišini da je ovako kar ja. Ovako otprilike ide, onaj ajet i on je i ajetu dođe dodao sebe, ali, a kamo da govorim hadi. Znači nema ti rasprava, ništa, znači to je to ono, a to ono, jel, hajde da i mi pričamo, jel, nek, ovaj, nek vidi raja da i mi nešto, jel. Znači ne može se tako pričati, ako već pričamo, govorimo o vjeri, znači mora biti precizno, to je vrlo bitno kad nešto učimo o vjeri, da se kaže gdje je navedeno ko je rekao. To ti je vrlo bitna stvar, znači odakle, gdje je to navedeno ko je rekao. I tek onda ti dobija na snazi priča o vjerskim pitanjima i tako dalje. Naravno, poslije toga dolazi e, takozvane emane ili mije, da čovjek bude od emaneta. Od emaneta u smislu ono što priča o vjeri, da bude to pouzdano, a ne da krivotvori, da laže, a ovo se često dešava, kao što šije radi u svojim knjigama, jel? to vedu, kaže Buhari ima u Ibn Kesiru spomenu, tamo, a oni dio, spomenu dio slažu, dodaju sebe i tako dalje. I čovjek to prevjeri, onaj koji ne zna na arapskom, prošao uvod, već mu sto šubi ubacio. Znači tako on radi, nisu od emaneta, lažu, znači čovjek učen mora biti od emaneta. I ono što mu se ne sviđa, što, što ne poklapa sa njegovim razumijevanjem, ako je to spomenuto, došlo u knjigama, šijetskim tekstovima, to mu od emaneta da to spomenu. Tako znam, elmane ili nije, naučni emanet. To je tako i tako je spomenuto. To se meni tebi sviđa, to je druga stvar. I tako dalje. Znači imamo ovdje još mnogo drugih stvari, ali ove Eh, ove za sad, ove najbitnije sam dosta spomenuo, prilikom raspravlja kako se treba ponašati. Da ne spominje ovdje zbog vremena, završili smo meni je, meni žao što nije bilo vremena da se još spominu, ima drugi stvari vrlo bitni, ovaj, manje je bitnije od ovo što smo spomenuli, ali tu je eto razimije. Molim Allah, Šana nam poveća, poveća fik u vjeri da nas učini eh, dobrim raspravljačima i ljudima koji vode dijalog radi haka, radi istine, primjenjujući ova pravila otprilike neka koja smo spomenuli. Spanak Allahume ašhadu Andalusam Andalusam Andalusam